The official version of 9 11. Here's a brief description of the official version 19 hijackers, mostly of Saudi origin, were headed by a lead hijacker named Mohammed Atta. The hijackers received flight school training for small, single and twin engine airplanes at various flight schools in the United States. These hijackers were directed by Al Qaeda leader Osama bin Laden, who lived in caves in Afghanistan while requiring dialysis to survive. Together, they managed to outwit the entire defense systems of America, despite the fact that 2001 the United States invested more money and resources in defense than just about every other nation on the planet combined. We were told that the breathtakingly vast defense and intelligence apparatus of America had not contemplated the possibility of airplanes being used to fly into buildings. On 9 11, there was a U.S. military defense drill codenamed Vigilant Guardian that simulated the exact events of 9 11. As a result of this drill, there was confusion about whether there was a real or simulated hijacking, and thus 19 individuals managed to allegedly hijack four planes and freely roam American airspace without any challenge from U.S. interceptor fighter jets. The official version tells us the hijackers successfully hit three out of four targets on 9 11 with one airplane being brought down by heroic passengers who shouted, Let's roll, before overwhelming the box cutter armed Muslim fanatic terrorists. The other planes, however, hit the Twin Towers and allegedly the Pentagon in Washington, D.C. as well, which happens to be the most heavily guarded airspace on planet Earth. While none of the virtually indestructible black boxes of any of the four airplanes were ever proven to be recovered, including that of Flight 93, which apparently managed an intact nosedive into a field in Pennsylvania, which occurred at such a high rate of speed that none of the actual plane, fuselage, jet engine, seats, or bodies was ever recovered. However, officials did recover two of the hijackers' passports and a bandana, as well as another alleged hijacker's passport from Flight 11, which slammed into the North Tower, causing a massive fireball. Although just two of the buildings were hit by planes in New York City, three buildings were completely destroyed, while seven buildings were either partially or fully destroyed. The Twin Towers almost entirely turned to dust, while Building 7 collapsed in a process that resembled a controlled demolition, with each of the three buildings falling at free fall speed. We are told that the destruction of the Twin Towers was caused by the weakening of the steel support columns from jet fuel fires, and that Building 7 collapsed uniformly in a free fall due to a standard office fire. This is the first and only time in history that has occurred to such buildings, steel support, steel frame buildings. We are also told that the Pentagon was hit by an airplane whose pilot executed a 270 degree banking right turn as it descended 8,000 feet, all the while managing to avoid detection of upwards to 85 surveillance cameras covering its flight path as it apparently flew directly into the Pentagon. Footage from the 85 plus surveillance cameras was confiscated by the FBI but they assure us it was just as described. The commission created to carry out the official investigation required 442 days to be formed by a foot-dragging Bush administration. No less than Henry Kissinger was <laughs> appointed to lead the investigation, and the total budget allocated to investigate the biggest crime in the history of America was a staggeringly minuscule $14 million. By comparison, the U.S. government budgeted $160 million, when adjusted for inflation, to investigate the Space Shuttle Challenger disaster in 1986. Let us never tolerate outrageous conspiracy theories concerning the attacks of September the 11th malicious lies that attempt to shift the blame away from the terrorists themselves, away from the guilty. Conspiracy theories, conspiracy theories, conspiracy theories. The official version of 9 11 is a terribly bad B movie. It is a massive <laughs> insult to our intelligence and all too significantly reveals the depth of mind control that many in our world are subject to. All too ironically, those of us who are not so brain dead as to believe the official version are called conspiracy <laughs> theorists, despite the obvious fact that the official version of 9 11 is, in fact, you guessed it, a conspiracy. It just so happens to be the most ridiculous conspiracy of them all. And let us not forget these important facts. Osama bin Laden himself denied any involvement in 9 11. And before you have that knee jerk reaction of saying he confessed to it on video, hold that thought. With regard to America's supposed need to invade Afghanistan in pursuit of bin Laden, the Taliban stated on record that they would extradite him if only the United States would adhere to this paltry little thing called due process of law, which also involves another little thing called evidence. As it turns out, the U.S. decided in favor of invading and occupying two nations and turning them back to the Stone Age. As far as the evidence is concerned, it's a sort of don't worry about it kind of thing. So bin Laden was never actually charged with any crime regarding 9 11. With the FBI stating in 2006 that there was, quote, no hard evidence linking bin Laden to 9 11. <laughs> Going back to the supposed bin Laden video confession, if the FBI does not believe it, why do you? As for the supposed 19 hijackers, there is no video evidence of any of the hijackers boarding the planes, from airports controlled by Israeli security, no less. Several items have been used as evidence to implicate these patsies, but these are ridiculous. As already mentioned, three passports belonging to alleged hijackers were supposedly recovered. In the case of Saddam al Sakami's passport, it is said to have survived the plane crash's explosive fireball in the North Tower, falling hundreds of feet to the ground and then randomly picked up by a passerby who delivered it to the New York Police Department. In pristine condition, no less, with no burns, tears, or rips, with the picture and name perfectly visible. Once again, no bodies or plane wreckage was recovered from the alleged Flight 93 crash site in Shanksville, Pennsylvania supposedly because the plane crashed at such an incredible <laughs> rate of speed that apparently everything vaporized. Nonetheless, two passports, a martyrdom note, and a red bandana that is said to have been worn by one of the hijackers was remarkably recovered. You know, I don't really understand sometimes what a terrible burden it is to know some of the things that I know. And try to wake people up and impart this knowledge to them. And find out that they just have walls built in front of them. They want to be slaves. Now, I risk sounding like a conspiracy theorist, but it's no longer a theory. What I'm about to say is fact. The secret organizations of the world power elite are no longer secret. They have planned and are now leading us into a one world communist government. journey with me deep inside the rabbit hole. Wake up, my friends, there's some things that you have to know. Everything you ever thought you knew, it has to go. For instance, NASA is the world's largest magic show. 9 11 was a planned demolition, and Sandy Hook was a scam. Come on, man, are you tripping? Constant programming being crammed in your vision. Just take a step back and examine this prison. Turn on the news and they're trying to blind you. All they ever do is tell you lies and divide you. There's nowhere you can even hide, they'll find you. Illuminati, all seeing eye right behind you. It's about time you find out we're being lied to. They're attempting to control the mind that's inside you, hide you from the power that designed you. Does anybody have a problem with this? Well, I do. I want the truth, the whole truth, and nothing but the truth. They say they got it, but they're never coming up with proof. If you're looking, then they got you jumping through these hoops. The lies always continue continuing to rise and busting through the roof. I want the truth, the whole truth, and nothing but the truth. They say they got it, but they're never coming up with proof. If you're looking, then they got you jumping through these hoops. The lies always continuing to rise and busting through the roof. They're lying to us about everything. How can this be? I know I'm not crazy, and yet I'm questioning my sanity. I see what the Illuminati's doing to humanity. The truth is stranger than fiction. We're living in a fantasy. What I'm witnessing is unreal. It's a one way battle for us cattle going uphill. If we don't stand and fight now, then no one will. Our children will never know freedom, it's a done deal. The future's not looking so promising. It's the poor who go to war while the rich keep on profiting. It's us that they're slaughtering and money that they're honoring. And soon it's gonna be the new world order that they're offering. It's mind boggling how so many don't seem aware. And if they are, it's like they really just don't even care. Our world is broken and I'm hoping it can be repaired. But we'll have to fight for it, so just be prepared. I want the truth, the whole truth, and nothing but the truth. They say they got it, but they're never coming up with proof. If you're looking, then they got you jumping through these hoops. The lies always continuing to rise and busting through the roof. I want the truth, the whole truth, and nothing but the truth. They say they got it, but they're never coming up with proof. If you're looking, then they got you jumping through these hoops. The lies always continuing to rise and busting through the roof. Forget the politicians Politicians are put there to give you the idea that you have freedom of choice. You don't. You have no choice. You have owners. And they own all the big media companies, so they control just about all of the news and information you get to hear. They got you by the balls. They don't want a population of citizens capable of critical thinking. är det den 28 eh, augusti 2017 eh, och det är eh, nästan två månader sedan vi spelade in vårt förra avsnitt och det har väl berott lite på att både jag och Patrik har varit bortresta och på semester och haft lite annat för oss. Men nu så känner vi att det börjar bli dags att ta tag i det här igen så att ja, det är dels då jag och Martin och så är det Patrik. Ja, tjenare. Kul att vara här. Och vi hoppas ju på att få bra ljudkvalitet den här gången. Det är, det är lite knepigt det här med att försöka, försöka få tekniken att fungera och spela in sånt här. Det är, det är inte det lättaste. Det märker man först när man försöker göra det. För det låter ju jättelätt. Man ska bara spela in lite ljud. Men eh, eh, Mm. Ja, och det var, och vi hoppas att det blir eh, bra ljudkvalitet och sådär. Ja, ja. Men, ja tjenare! Tjenare mm. Martin! Patrik heter jag ja. Eh, och idag så tänkte vi prata lite om vad då? Ja, vi tänkte prata om 9-11 och eh, varför det är så viktigt att förstå 9-11 och då Tänkte... Vadå, hur menar du? Förstå 9-11? Det var terrorister som flög in eh, flygplan i två stora <laughs> skyskrapor i New York och så rasade de ihop? Eller? Ja, precis. Mm. Ja, riktigt så var det väl inte. Eh, men eh, jag har faktiskt trott så eh, under en, den större delen av tiden sedan händelsen skedde. Mm. Och Men... man kan ju berätta från när, när det hände så var jag student på Chalmers och hade faktiskt hållfastighetslärarlektion. Så att, <laughs> vi studerade just hållfastheten på olika metalliska material och byggnader och sånt där. Mm. Så att, eh, men när det hände så eh, gick jag hem till en kompis och så satt vi där hela, hela kvällen. Och, eller det skedde väl mitt på dagen det här ungefär kom rapporten till oss. Ja, det var så typ det... någon gång vid 1-2-tiden. Ett, ett, tror jag ja, ja. ja. Så jag cyklade över till en kompis eh, och så satt vi hela kvällen där och kollade och det blev ju repris efter repris när när byggnaderna föll. Och just det, jag kommer ihåg jag pratade med kompisen och sen han, för han ringde upp mig och berättade om det här. Och så precis när han satt och tittade på nyheterna på tv då så föll ena tornet ihop då liksom. Och han sa, ah, Martin, Martin, eh, tornet rasar, tornet rasar. Och jag bara liksom, nej, fan, eh, <laughs> en sån stor byggnad i New York kan ju inte eh, rasa ihop, tänkte jag då redan som spontan reaktion liksom. Ja. Eh, men sen så cyklade jag hem och så såg vi på det här gång efter gång och då liksom blev man ju, ja men det kanske har skett sådär liksom eh, och så undrar man vad kommer hända nu liksom. Eh. Mm. Um, vilka lagar kommer de implementera och sånt men... men ja det kom ju en hel del va och det kom väldigt ja. väldigt fort. Ja. De reagerade väldigt eh, snabbt och ändamålsenligt eh, amerikanska staten och de hade massa lagar. De måste ju ha skrivit ihop dem där extremt fort. Precis. Och sen hade de också så reaktioner det kommer jag ihåg också att de visar på, om det var kvällsnyheterna samma kväll, så visade de att eh, USA hade gått till motangrepp i Afghanistan. Att, eh, eller om det var Irak, för de visade så mörka bilder på missiler som liksom sköts. Att ah, nu har USA eh, gått till motanfall här då liksom, och det känns ju lite så konstigt. Eh, det gjorde de typ- samma kväll då som 9-11 ja. hade skett alltså? Ja, det, Ja, det eller kvällen efter. Det var ja, i alla fall ja, nära. Men eh, typ i dagarna efter då. Ja, det låter ju. Det är också väldigt märkligt. Ja. Ja, Nej, men vad intressant. Men jag tänker på det. Ja, du läste, du gick och, och pluggade hållfasthetslära på Chalmers. Men när detta hände Martin, eh, mm. tänkte du någon gång tanken då liksom att det här, så här, det här borde ju inte kunna hända. Det, det, det här kanske är något lurt med det här. Ja, visst. Det du gjorde det? Ja, okej. Okay. Så du var, så, du var redan liksom då eh, på den tiden misstänksam mot media. Och... Ja, det var jag. Men ja. då hade en, eh, han som var min lärare då, han är jag har senare fått reda på är medlem i den här vetenskap och folkbildning. Så att, eh, <laughs> eh, och eh, det är ju lustigt sammanträffande. Men han gick ju igenom, ja men det kanske är att balkarna smälter och så trillar det ihop sådär liksom. Så att det liksom eh, förseglar ju min eh, nyfikenhet i hur det hade skett i, eh, i vad blev det? 12 år eller något sånt där. Så, ja, ja, din, din lärare i hållfasthet han förklarade helt enkelt för dig att så här, det här kan hända Martin. Är, ja, så, så kan ja, det gå med, med... Ja, nej, vad intressant. Ja. <laughs> Alltså, jag, jag, kan ju reflektera lite också alltså, eh, om det här med, med... Alla minns ju vad de gjorde den dagen och det minns ju såklart ja. jag också. Liksom. Jag hade varit nere eh, jag, jag, tror jag var hemma från jobbet någon gång av, den, eh, av någon anledning. Jag minns inte vilken anledning det var, men jag var hemma den dagen. Så att jag var nere och handlade och sen så hörde jag på radion när jag satt i bilen på vägen hem. Ja, ah, det är något flygplan som har flygit in i New York. Och så tänkte jag, jaha, det är ju något litet eh, propellerflygplan då, för det hade väl varit några veckor eller månader tidigare så tror jag det hade varit något flygplan som hade, de sa hade flygit in i någon, något, något hus i Tyskland och sådär. Så tänkte jag att det här måste ju varit något liknande. Mm. Och så kom jag hem och eh, jag, vet, jag minns inte om det var någon kompis som ringde eller så. Jag, minns, jag slog på tvn i alla fall och det var ju de här rykande skyskraporna då live. Mm. Och, eh, och, och sen så rasade ju skiten. Och mm. man, det var ju alltså fullständigt eh, ofar. Alltså man fick ju en stor knut i magen liksom. När man bara ser de här välkända eh, Twin Towers då liksom pulveriseras mm. och bara falla ner i sitt eget fotavtryck. Och jag mm. vet inte, jag reflekterar ju aldrig mycket, så mycket då. Eller nej, jag har inte gjort det fram till eh, ja, det senaste året. Liksom, att, att det där var en väldigt märklig händelse. Mm. Och att det, det borde nog inte kunna hända. Men mm. det som blir så intressant när man verkligen börjar titta på det då och liksom sätter sig in lite i det här med hållfasthet och vad är skyskrapor och, och, och, och hur, hur, kunde det här hända? Mm. Så kommer man ganska snart fram till att det är ju fullständigt orimligt att det har hänt på det sättet som skildras på de här bilderna. För att en skyskrapa kan inte Eh, ramla ihop på sitt eget, i sitt eget fotavtryck på det sättet. Det är ju liksom en fysisk omöjlighet mm. att något sånt ska kunna ske. Och det är ju mm. det som också är lite jobbigt när man, när man, när man blir varse om det och, och tittar på de här eh, eh, filmerna och verkligen förstår att ja, det som skildras där då, och det kan vi ju, men det kan vi gå in på lite senare om, om det här filmmaterialet då, men det man ser mm. där det är ju en kontrollerad sprängning då alltså. Man, mm. man ser ju eh, byggnader, i alla fall den här klassiska Building 7 då. Och det är mm. intressant för det är inte så många som har sett den förrän man liksom har börjat ifrågasätta 9-11 för att Nej. den här Building 7 har ju aldrig varit med nästan i det officiella nyhetsmaterialet som man har visat på vanlig mainstream-tv. Ja, fast jag kom faktiskt ihåg att när vi kollade på den hela kvällen där så visade de det i sjömund, eller lite sådär förbifarten i slutet då när de har blivit matad med liksom när de stora skraporna har fallit hela dagen så visade de det lite förbifarten kommer jag ihåg faktiskt men ja. Ehm, det är liksom det eh, handlar ju om repetition liksom så att då visar ja. de de stora så det är ju det som ehm, de flesta kommer ha som minnesbild då. Ja. Ehm, men eh, ja, ska man spola fram då, i alla fall jag då blev introducerad som jag berättade tidigare hösten 2013 eh, då en vän fick mig att titta på Loose Change. Mm. Och den ifrågasätter ju den officiella versionen av vad som hade hänt då. Mm. Eh, och det blir ganska uppenbart när man har sett den, i alla fall för mig, att liksom det här är något lurt. Eh, mm. Och då öppnas ju en helt ny värld att... Eh, mm, ja, det, den officiella versionen stämmer inte men eh, det finns så många olika teorier om vad, vad det är som hänt egentligen då. Mm. Eh, och, eh... ja, men det är intressant att nämna det för att jag eh, eh, tittade också på den här Loose Change för ganska många år sedan. Jag minns, mm. jag minns inte hur länge sedan det var men det var många år sedan. Och den filmen den fick faktiskt mig att eh, av, avfärda eh, att det skulle vara något eh, konspiratoriskt. Eller vad man ska säga, mm. med 9-11. För jag tyckte liksom att nej, men han, eh, han hade en ganska liksom konstig överlägsen röst och de här liksom bilderna de var lite suddiga. Han pratade om att det kom några blixtar från flygplanet. Mm. Så att där, så att liksom den här konspiratoriska förklaringen som de hade där, eller, den, den lät väldigt märklig för att de var inne på då att att det skulle varit några missil i de här planen som skickades iväg innan planet mm. kraschade in i, i skyskrapan och det, det, det kändes väldigt märkligt och ologiskt att man skulle kunna få att man skulle kunna genomföra något sånt. Mm. Men sen får man ju säga också att det, det, känns ju spontant väldigt märkligt och ologiskt att ett par flygplan, att man skulle kunna manövrera ett par flygplan in i ett par byggnader på det sättet och få, alla bygg, få de här skyskraporna att rasa ihop. Mm. Men det här, den här loose change på något, den var för, för, för mig på något sätt som en ännu orimligare förklaring. Mm. Och då får man ju på något sätt acceptera den minst orimliga då. Mm. så, <laughs> Och det vet vi ju idag när vi, när vi har tittat närmare på detta, du och jag Martin. Att vi, ja. vi, eh, och jag menar man kan ju inte... Man, kan, ja, man får ju fortfarande liksom hålla sig eh, klar. Och, och, men, men alltså det här, allt det här konspirationsmaterialet som florerar kring 9-11. Det mm. verkar ju vara, eh, väldigt mycket av det verkar ju vara avsiktlig desinformation. Mm med den mm. och, och, med syftet att, att, att vi ska hållas förvirrade om mm. vad som egentligen hände då. För det är ju det med så, så, att liksom alla de här konspirationsteorierna och filmerna och alla de här profilerna som pratar och för fram olika konspirationer, de är ju själva en del i konspirationen kan man säga. Ja, många. Eh, jag vet inte om alla, alla är det, men Nej. det är en del, en del, som uppenbart är det. Och sen så är det andra som kanske är riktiga sanningssökare, men som, ja. Eh, som faller för eh, de olika teorier som florerar där ute. Ja. Så att, mm. Och det är ju det, så. ja. Ja. Uh, ja, men jag sökte vidare i alla fall för 9-11 tänkte att varför... Uh, det kan ju inte vara uh, på olika sätt det har skett utan det måste ju ha skett på ett sätt. Eh, mm. Och som liksom eh, jag, jag, tyckte inte att sanningsrörelsen hade knäckt den nöten liksom, hur det gått till utan alla krävde bara en ny undersökning av en liksom, statlig eh, utred, eller en statlig utredning och liksom mm. många anklagar själva staten för att vara boven i dramat så ska staten då utreda sitt eget brott och liksom, det blir mm. väldigt, <laughs> väldigt konstigt och ja. jag tror knappast att de skulle komma fram till att, att de själva är skyldiga då. Nej. <laughs> Så att, uh, <laughs> det känns ju ganska döfött att gå på den linjen. Ja. Så att uh, jag sökte vidare på nätet och uh, det var nog samband med att jag var inne på han med, med rymdresor så kom jag in på Anders Björkmans sida www.hejvako.com och där står det väldigt mycket intressant. Mm. Och han hade även jag brukar köra den metodiken att när jag vill undersöka någonting så eh, tittar jag hur långt jag har kommit i min, mitt sanningssökande nu. Mm. Och så ser jag liksom vad den personen eller den nya teorin som jag vill undersöka, var den befinner sig och vad jag, vad jag kan liksom... Eh, finns det någonting som jag direkt kan falsifiera så kanske man eh, ska vara extra uppmärksam då. Men då ja. Eh, var Anders i alla fall att det var ingenting jag kunde liksom eh, avfärda som falskt Uh, och han hade också teorier om, eh, om 9-11 och hänvisade ja. till eh, September Clues. Ah. Mm. Så det var ju faktiskt via honom då. Men innan det så, så var jag inne på Judy Wood bland annat. Hon har ju mm. i alla fall kunnat konstatera att hon är en uppenbar desinformationsagent. Och ja, när jag var inne på hennes teori så, så köpte jag hennes bok Ja, just det. Hon har, hon har gjort en väldigt fin bok. Alltså, den är ja, det... en liten foliant man kan ha. Det, är, det är väldigt många fina, fina bilder. Ja, ja. <laughs> på, på ja, allt möjligt. Men eh, eh grejen är att eh, eh det är sådana fantastiska överlevnadshistorier och sånt när jag läste den då. Att, eh, det var något gäng som hade befunnit sig i källaren när eh, byggnaden föll ihop och sen så hade de på ett mirakulöst sätt överlevt och sett solljuset eh, när de fått alla de här rasmassorna över sig. Mm. Eh, och hennes förklaring till det då är att de använder någon form av energivapen som liksom kan pulverisera en byggnad till den grad att liksom ingenting av det fallande materialet över skulle finnas kvar så att man, <laughs> man då kan liksom se solljuset efter att få 110 våning byggnad på sig. Ja, eh, okay, så, ja. så, där har jag till och sen så var det också mm. det att eh, all hennes forskning bygger på bildmaterialet i hennes mm. bok eh, mm. och det är ehm, det fanns inte 2001 utan det släpptes först 2010 av NIST. Ja, okej. Okay. Så att de har ju hållit på dem i nio år då liksom. Då kan mm. man undra vad, vad, så har det här materialet funnits under tiden. Mm. Eh, så eh, ja, det var en ganska dyr bok och eh, men bra lärdom liksom, att läsa igenom och kunna falsifiera den. Mm. Och Judy Wood går också in på, det är mm, för de som varit inne på byggnad 7, det är liksom tre byggnader, men Judy Wood går in på att det är Eh, fler byggnader än så. Liksom. Det är byggnad 6 mm. bland annat. så här, riktigt mysterium var jag inne på taget. Eh, eh, där finns det ett stort urgröpt hål i hela byggnaden då, som att liksom någon hand har kommit ovanifrån och gröpt ur eh, innehållet i byggnaden för att sidorna verkar vara intakta men liksom det är tomt inuti. Så att mm. det ska också vara ett mystiskt fenomen då. Ja, som, som hon spinner vidare på. Det är några eh. mystiska energivapen som eh, ja. det är UFOs som har varit där och Ja, och den här uh, <laughs> Hurricane Sandy, det var ju någon så här um, um, tropisk storm som de rapporterar ja, på Ja, just det. Jag känner till. Hon hade någon teori om att de tog sin energi därifrån på något ja, sätt. Exakt, de här energivapnen. Eh, ja, det är <laughs> väldigt uh, eh, mysko de har tillgång här till som de lyckas hålla helt hemlig för oss då. Ja, ja, ja. ja. Nej, men det är... Och, och, ja, alltså man kan ju säga att vi sitter ju här och, och, och skrattar lite du och då. Och det, och det kan man ju kanske uppleva som lite... Ja, vad ska man säga? märkligt för att, för att i, i de flesta ögon så var ju liksom eh, 9-11 en väldigt verklig och, och eh, fruktansvärd händelse då. Men det är ju det att om man verkligen sätter sig ner och börjar titta på det material som finns mm. från den och, och, och, det spelar ju egentligen ingen roll om man tittar på eh, hur man ska, vad man ska beteckna det, riktiga analyser av 9-11 än om man tittar på de som är, är eh, gjorda i syfte att desinformera så blir man ju oavsett ganska övertygad om i alla fall att den officiella versionen håller ju inte överhuvudtaget. Den blir ju mer och mer orimlig ju mer man mm. tittar på det. Och, och, till mm. slut så blir det ju sådär att man, man, man skrattar ju åt eh, att eh, den här versionen har eh, blivit eh, helt allmänt accepterad. Och jag har mm. skrivit ner en liten snutt här på svenskans sammanfattning av det. Och du skulle väl lägga in något, något klipp där också med det. Men mm. jag kan läsa upp det lite snabbt. Ja. Så kan man ju liksom försöka fundera för sig själv hur, om det här verkligen skulle hända då. På morgonen den 11 september kapade 19 män beväpnade med mattknivar fyra stycken flygplan. De dirigerades av en man med en satellittelefon och njursvikt från en grotta på andra sidan jordklotet. Kaparna kunde ostört flyga i världens bäst bevakade luftutrymme fortare än det är fysiskt möjligt för den typen av plan. Genom att krascha planen i två skyskrapor i New York lyckades de få tre skyskrapor i nämnda stad att falla ihop i sitt eget fotavtryck inför rullande tv-kameror. Och sen var det ju naturligtvis fler byggnader ja. som hade rasat sen också. Då. I Washington lyckades en kapare flyga en Boeing 757 i en perfekt korkskruvsväng och krascha planet parallellt med marken in i försvarshögkvarteret Pentagon. Mm. Och ja, alla de här liksom delarna att och jag menar, det, det, det, får man ju fram om man börjar gräva i det. Att liksom, alltså den hastigheten som man ser de här planen ha på, på filmerna, det, det, det kan inte den typen av plan ha på den höjden. Nej. Eh, och, och allting blir väldigt, väldigt orimligt när man börjar titta närmare på det. Och mm. det som händer då, det är ju det som är lite otäckt med den här typen av psykologiska operationer, då, att det som händer för en, en person, och det hände ju till exempel mig då, att man blir väldigt illa till mods eh, för mm. man förstår hur, eh, hur eh, ja, otäck världen är kan man väl säga. Att det, mm. det, man, man luras på den här nivån. Va? Och då mm. vill man gärna ha en, få en förklaring så fort som möjligt och man vill gärna få tag på människor som, som tittar på det här och har en förklaring åt den. Mm. Och då finns ju alla de här desinformatörerna eller agenterna eller Chilsen eller vad man ska kalla dem med alla sina teorier. Mm. Och då mm. väljer man en av dem och så, och så tyr man sig till dem liksom och så köper man deras bok eller man donerar till mm. dem. Va? Men mm. i själva verket så, så, så, är ju förmodligen de flesta av de här agenter också då. Mm. Och de, och de äh, säljer inte sanningen. <laughs> utan, utan det är ytterligare en version då. Precis. Men det var ju mitt nästa steg efter Judy Wood eh, där eh, när jag avfärdat det så var det en kompis som fick in mig på eh, en skön lirare som heter Ace Baker. Ja. Och han, men han har väldigt bra animationer när det gäller att förklara då att det är helt omöjligt att plan kan ha kraschat in i byggnader så att han är ju den första man man hittar när man, om man då söker efter att eh, ingen no plane theory eller man liksom kommit in på det spåret att det inte var ens var några plan då. Ja. Eh, och det är liksom, eh, man, eh, men jag undrar liksom, kan en människa liksom, som dels är musiker då, göra sådana animationer? För det, eh, när man såg på dem så höll de ju väldigt hög kvalitet så att det känns inte som att det är en människa som sitter och gör sådana animationer utan det sitter någon form av eh, team bakom. Att eh, det behövs oerhörda resurser för att göra väldigt eh, naturtrogna eh, animationer. Ja, okej. Okay. Eh, nu har jag, alltså, för jag känner ju igen det här, alltså du nämner Ace Baker och han har ju en väldigt intressant eh, roll också kan man ju säga som vi kanske ska prata lite om senare när vi ja, kommer in på samma ja. och September Clues då. Men ja. han gjorde ju alltså en film, jag har inte sett den i sin helhet, eller, men den hette ju den här The American Psy Opera. Ja, precis. Eh, den var, det, var, det där den här animationen fanns då? Eller? Ja, den finns. Det är ganska lång, eh, alltså spela musik och sånt. Men där ja. var det The Key tror den hette, No Planes. Ja, och så på det. Den, eh, ja. Och det var väldigt bra animation som visade på ett bra sätt att, att det är fysiskt omöjligt. Att plan kan liksom försvinna in i en stålbyggnad så som den gjorde där. Ja, ja. Ehm, men så. nu när jag tänker efter, för jag, jag, jag tänker på eh, den här eh, alltså September Clues då, som vi håller högst kan man säga. Mm -hmm. Var det inte någon sån animation i den också? Eller? Nej? Ja, men den var ju eh, inte jättebra. <laughs> Nej, okej, okay, den var inte jättebra. För att men det jag tänker på, liksom, det, och det är också en sån där grej att när man, när man börjar titta på uh, den officie det officiella 9-11-materialet, när man ser det här mörka flygplanet mm. som försvinner in i byggnaden, eh, liksom mm. som en, en uh, ja, som en tecknad film. Ja, det är väl gråben och julben. Ja, gråben och julben. Då, då, då förstår man ju också, liksom, eller då börjar det gå upp för när man ifrågasätter det här kan ju inte hända, det kan ju inte ha hänt. Liksom. Alltså ett, ett, ett flygplan, ett flygplan i aluminium liksom, som blir eh, fullständigt demolerat om det råkar flyga på en fågel. Liksom. Mm, mm. mm. kan ju inte flyta in i en, en byggnad gjord av stålbalkar på det sättet. Det går ju liksom inte. Nej. Så, ja. Mm. Yes. Precis. Så hur går vi vidare nu? Ja, vi kan ju börja prata om uh, uh, September Clues kanske? Mm, Eller? Ja. ja. ja vi. För att jag menar, det finns ju så många trevliga konspirationsfilmer och konspirationsteorier och teoretiker mm. som förklarar för oss vad det var som egentligen hände på 9-11 och och de har väldigt eh, väl eh, stora utvecklingar om också vilka det var som gjorde det. Liksom. Och det, var, mm. det var staten eller det var eh, araber eller det, det var liksom Mm. Eh, men, men, det som är lite intressant med det också, det, det, det, det mest spridda spåret är väl just det här att liksom eh, Bush och Rumsfeld och de här personerna som då satt i den amerikanska regeringen, att de var väldigt inblandade i det här och vi har han Rudy Giuliani också. Mm. Och sådär, och de, de, de är ju skurkarna och det kan man se på de här filmerna hur de säger saker som att de visste saker i förhand som de inte borde ha kunnat veta och sådär. Så man blir ju väldigt mm. arg och upprörd då när man tittar på de här filmerna. För man förstår ju då mm. att de måste ha, ha vetat någonting. Men mm. eh, September Clues, den är ju väldigt annorlunda, en annorlunda eh, sån här 9-11 film eh, i det avseendet. Vad, vad, är det som är speciellt med, med September Clues tycker du Martin? Vad... Eh, jo, eh, Simon Schack han har en enkel teori och det är ju att eh, det enda bevisen vi har för att någonting hände i New York den aktuella dagen det är ju det vi har fått se på tv. Eh, så han tar, har alltså tagit alla de här eh, utkablade tv-sekvenserna från den dagen och så satt, vi, eh, satt de bredvid varandra och liksom kollat dem ruta för ruta. Eh, vad är det som sker? Eh, Eh, kan, kan det här vara liksom verkliga bilder och när man liksom sätter de olika videosekvenserna bredvid varandra så, så uppkommer så här eh, onormala saker. En, en som jag fastnar för är ju de här olika inflygningsbanorna på det andra planet. Ja. Alltså, alltså då när de säger att all världens tv-kameror riktade mot uh, tvillingtornen och så kommer det andra planet inflygande där då, och, uh, och liksom alla ser med fasa hur en eldboll sprids där. Men då finns det ju olika sekvenser där en dels kommer ovanifrån och så dyker ner och in i skrapan och så är det en där den kommer och flyger level och, och liksom det är ganska enkelt att förstå att att ett plan, om det då ska visa samma plan så kan du inte ha olika inflygningsbanor. Det är ju fysiskt omöjligt. Mm. också det. Eh, liksom ett objekt kan bara befinna sig på ett ställe så att eh, någonting är, är ju eh, inte som det ska där. Eh, och eh, sen när man tittar vidare så blir det ju, kommer ju fler och fler oegentligheter. Liksom, eh, jag kollade senast igår, det var den här bron som finns i New York i bakgrunden så finns det så här klipp eh, när de zoomar ut och då liksom flyttar sig bropelaren i sidled. liksom man kan ha byggnaderna som referenspunkter och då flyttar sig alltså bron. Så att det är ju någon form av så här <laughs> pålagt lager i bakgrunden, eh, mm. den bron. Mm. Så eh, man hittar så många misstag. Mm. Och då liksom är vanligaste frågan, liksom, men, men om de gjorde det som eh, en film då, liksom, varför skulle de göra så många misstag då? Liksom? Men då säger jag liksom, eh, 99% eh, av jordens befolkning tror ju eh, att, eller, att det är som den officiella versionen. Och de, liksom, den lilla procenten som... Eh, som inte tror på den officiella versionen, de tror på någon av de här alternativa teorierna. Liksom. Så att, mm. det, det, är oerhört få som har liksom börjat ifrågasätta Eh, eh, var det verkliga bilder som vi såg från den dagen. Ja. För alla teorier bygger på liksom eh, att det var termit och det bygger ju på ja. bilderna vi fick se. Och sen även vittnesmål då, att det, det är vittnen som säger att de har sett olika plan och där är det också att uppgifterna går isär. Liksom. Jag eh, såg någon sekvens på olika vittnen så sa det var någon som sa att det var ett litet plan och någon som sa att det var ett stort plan och någon som sa att det var utan fönster och någon eh, sa att det inte var några plan alls utan att det var en explosion. Så eh. det var ju så många o, eller liksom motstridiga uppgifter som man fick höra från officiella håll där. Mm. Um. Ja, Nej, och, och, och alltså September Clues är ju unik i det avseendet vill jag säga att den analyserar ju det enda, och det, säger han, det sägs väl också i början av filmen, att den analyserar det enda bevismaterial vi egentligen har och som mm. finns i, i, ja det finns ju nu på internet och i alla amerikanska hem eller skrivarna. Och det är ju just, det är ju bildmaterialet. Mm. Det är ju alla filmer mm. från mm. 9-11 och det finns ju det finns ju materialet från tv-sändningarna och det finns massvis med olika amatörvideos. Mm. Och, och eh, den gode Simon Scheck och, och det här September Clues-projektet och det finns, ju, det finns ju inte bara September Clues, sen finns det ju massa delar och addendum och han gör mm. olika analyser på och det finns så att man, man ska ju man ska ju helst gå in på hans eh, Simons kanal och titta på alla filmerna och liksom mm. analyserna av, av, eh, de här amatörfilmerna också. Men vad, vad är det han mm. kommer fram till eh, genom sina analyser? Vad, vad, är hans slutsats när han har tittat på allting? Ja, det är liksom att allt med största sannolikhet är skapat i en och samma studio. Ja. Att det verkar, det verkar ju rimligt att inget av filmmaterialet är autentiskt. Ingenting har filmats från den dagen. Nej, precis. Så att, eh, eller ingenting som vi har fått se på tv i alla fall. Nej. Uh, och det är ju liksom dit har inte många kommit. Det finns ju en del teorier som ja ah, det var falska plan eller eh, så. Mm. Men liksom det här går ett steg till till och med de bilderna när byggnaderna faller ihop och man ser sådana mm. här squids och liksom papper eh, som tyder på att det är liksom eh, kontrollerad sprängning. Eh, det gör ju att många fastnar vid att ja men titta man ser ju att det är en kontrollerad sprängning. Varför ja. skulle de visa det i tv om de, om de liksom inte gjorde det i förväg men det, det är ju liksom en honungsburk. Ja, det är ju en del i, i den här psykologiska operationen att, att liksom ha alla de här konspirationsteorierna också. Visa dem i bildmaterialet. Man, jag menar, om, man, om, man, om man tittar på det med de ögonen så ser man ju verkligen att de här byggnaderna de rasar inte ihop av sig själva utan de rasar ihop på grund av någon slags sprängning. Va? Mm. Det, mm. flyger, det flyger liksom saker ur fönsterrutorna och, och liksom byggnaderna mm. faller ju ner på några sekunder i sitt eget fotavtryck. Va? Så att, mm. och, och, och, det kan ju inte ett, ett flygplan och vanliga bränder göra om man liksom inte känner att man <clears throat> att man måste acceptera händelsen som sådan, att man inte kan ifrågasätta den officiella versionen. Men om man gör det utifrån bildmaterialet då, då ser man ju någonting helt annat. va? Mm. Men det man inte ser och som är ännu svårare att tänka sig då som väl är den, den egentliga och riktiga konspirationen då det är ju det att allt det här bildmaterialet är tillverkat i förväg som en film då. Mm. Precis. Och, och det är ju också... Blir, ja. Det blir det mest logiska för jag tänker också liksom... Eh, eh, om, det, om det, låt säga att det skulle vara ett plan då, som flyger in eh, och man har apterat, det var också inne på att man har apterat byggnaderna eh, i förväg med sprängmedel och så flyger man in ett plan och så ska man spränga den en timme senare. Det blir så många tekniska komplikationer då liksom. Dels så har du ett plan som flyger in och förmodligen kan du då inte eller eh, åka in i skyskrapan utan om det hade varit något riktigt fysiskt objekt så hade ju det liksom studsat av. Och då hade det inte blivit så här, eh, eh, särskilt insäljande att det skulle vara eh, på grund av det här fysiska objektet som hela skyskrapan eh, faller ihop sen. Så de måste ju ha någonting som flyger in så att du liksom kan ha det som förevändning att det faller ihop för liksom de som inte ens ifrågasätter tv-nyheterna då. Mm. Eh, men sen Eh, så om det hade varit ett fysiskt objekt som då hade flugit in i byggnaden så, så hade ju den klippt av en massa sådana här eh, ehm, kablar som förmodligen måste gå i en sån byggnad eh, när man apterar den med sprängmedel. Och liksom vad säger att den inte utlöser själva sprängladdningen direkt då avslöjades som att den är apterad i förväg. Mm. Eh, och liksom, hur, hur, kan man då få den eh, att liksom, eh, brinna i en timme och sen, sen efter det falla ihop just från det området som objektet träffade byggnaden? Uh, Nej men exakt va. Det, och det är det, det var, det, var, det var liksom där jag hamnade också efter att ha, ha sett September Clues och funderat, resonerat logiskt kring det en, mm. en, en, ganska lång tid. Det är just det här som du säger att hade man hade man gjort den här konspirationen och så som de andra konspirationsteoretikerna eh, säger då att det var en kontrollerad sprängning då man planterade massa spräng, sprängämnen i förväg och, och de flesta hävdar ju att de här eh, flygplanen verkligen flög in i byggnaden också och sen så drog man av de här sprängladdningarna så att det skulle se ut som det var flygplanen som gjorde det men i mm. själva mm. verket så var det sprängämnen. Då. Alltså där har du en oerhört komplicerad och dyr operation och som kan gå fel på alla möjliga sätt. Vem var det som mm. sa det? Liksom att, det var väl när jag lyssnade på något av, av um, han, uh, Abbey Rat och Fakeology, liksom, att de kunde ju inte ja. gå och lägga sig den 10 september och tänka så här. Ja, du måste om en av de där sprängladdningarna inte funkar och huset välter på allting. Det är ju så mycket som kunde gå galet i en sån operation så att man skulle ju känna sig otroligt nervös ja, den här dagen, den 11 september. Och hur skulle ja. man kunna göra då för att minimera alla eventuella felkällor, få bort alla problem? Jo, men det är ju ganska självklart om det nu är så. Och det måste man ju acceptera i så fall i den här eh, i så fall. Och det är det att de har fullständig kontroll över alla tv-kanaler. Mm. Och de, de hade möjlighet att avlysa Manhattan så det knappt var någon där den här dagen. Och det tror mm. jag faktiskt inte är så himla svårt och det finns ju mycket historier om det. Det är ju inte så mycket som tidningarna har skrivit om det, att det inte var mm. en kotte på Manhattan den dagen. Men det får man ju förstå i så fall om det är så att media har, är fullständigt eh, eh, har medverkat fullständigt i det här. Va? Då skriver ju inte mm. de om det. Och sen hade de också, tror man, alltså det finns ju utrustning för att, att eh, eh, förstöra elektronisk utrustning. Man kan ju skicka ut magnetiska pulser och det kan ju också vara så att de hade det. Och, mm. så att de skulle vara säkra på att ingen verkligen kunde, kunde filma ordentligt på Manhattan den dagen. Men mm. den, den, eh, den eh, bästa garderingen de hade för det också att ingen kunde filma någonting mm. på riktigt den 11 september det var ju det att hela Manhattan var ju fyllt av rök. Mm. Alltså sen, den, är, ja. sen får, Sen får man ju tänka på att New York är en eh, stad eh, full av skyskrapor så att om ja. du går eh, på marken, även om du är liksom ett ja. kvarter därifrån så kommer du knappt se skraporna. Nej. Så att enda sättet att få bilder på Manhattan är, ju om man är väldigt långt därifrån då. Men då kommer ja. det ju vara eh, just rök man fotograferar och det är ju det vi har fått se på tv också då. Ja, ja precis. Eh, så, så, hur kan man då skilja på eh, det man har fått se på tv och de bilder man då eventuellt har tagit i verkligheten? Mm. Nej, så att det, det, det är liksom det logiska. Om man har den premissen att nej, de här kontrollerar faktiskt media fullständigt och, och, och kan bestämma precis vad de filmar. Det är ju det att man spelar in hela den här händelsen i förväg. Mm. Liksom alltihop. Mm. Sen dagen då det ska ske så fyller man Manhattan med rök. Och man spärrar av innan. Ja precis, man, man, man spärrar av hela Manhattan. Och de hade ju massa övningar dagen innan. Ja. Och, och tunnelbanan funkade inte. Och det var, det var mm. ju ingen som kunde komma in eh, i Manhattan. Mm. Har man förstått. Så, att in, mm. så lite folk som möjligt där, inga folk där. Mm. Och sen så fyller man eh, halvön med rök och sen så mm. kör man det här på tv. Mm. Och sen så i den här rökridån då så spränger man ju byggnaderna då fullständigt kontrollerat liksom. Mm. <gasps> Och, och, då har man ju eh, hängslen och livrem liksom och eh, sådana här eh, dubbla sprängverkare. Eh, eller man har väl förmodligen satt lite dubbelt så mycket sprängmedel som man ja, behöver egentligen för ja, att verkligen, verkligen vara säker, vara ja. på att Ja. För det är ju det enda som man behöver verkligen ehm, se till att det funkar att eh, då, eh, i början av dagen så finns ju alla byggnader där och när dagen är slut så ska byggnaderna inte finnas där. Mm. Och det kommer ju bli eh, exakt det som eh, själva det man visar på tv, det kommer ju ehm, resultera i det som man kommer utföra i verkligheten då genom att spränga det Vad kommer en rökt idag. Ja. ja. Nej, så det är ju liksom det, det det logiska sättet att genomföra en sån operation. Då. Om man, om man, för att som sagt, skulle man smyga in massa sprängladdningar där och, och, och hålla på och förbereda det veckor innan och det, det är inte lätt alltså. <laughs> Att få någonting att funka. Men Martin, vad säger du då om alla de här eh, människorna som har... Ja, de som eh, hoppade menar du? Ja, de, ja, de som har gått bort i eh, den 11 september. 3000. Ja, men eh, det, är, det är olika källor som säger att det är olika antal personer äh, än idag. Så det är ju lite konstigt. Men ähm, det är också det som är den springande punkten att liksom vem vågar ifrågasätta att någon verkligen dör. För liksom man är ju inne och klampar på väldigt äh, ömma tår där. Mm. Att, att det ju, äh, sker det i verkligheten så är det ju liksom sörjande familjer och äh, deras sorg får man ju inte... Ähm, ja, det, det, gör man ju bara liksom inte som, <laughs> eh, som västerländsk människa. När någon, någon, liksom har dött så liksom eh, ifrågasätter man ju inte liksom att de har förlorat en släkting. Men liksom, det är en väldigt stark psykologisk barriär mm. som de som skapar de här eventen ser till att uh, utnyttja. Och det är därför det fungerar så bra också. För att ingen kan ens tänka sig den tanken att, uh, att någon skulle lura dem på, på någonting sådant. Liksom. Nej, precis. Alltså, det är ju det där psykologiskt att man kan inte föreställa sig att människor skulle kunna ljuga om sådana saker. Nej. Att de skulle liksom mot ersättning då i så fall eh, resa runt och, och, och, och gråta inför tv-kameror och, och, på events och, berätta om sina nära och kära som som gick bort den här dagen. Man kan liksom inte föreställa sig det. det, det och, och, och, i så fall, om det är så, så är det ju därför det fungerar. Och de, de, det finns ju ett väldigt intressant, eller en bra benämning på det här som, som eh, det nämns väl inte i September Clues, men om man går in på Clues Forum och lyssnar på de här Clues Chronicle, de här, de, de kallar det för mm. The Wall of Tears. Mm. Väggen av tårar alltså. Mm. Att eh, om man ska göra en sån här helt genomfejkad händelse så, så har man eh, en stor mängd dödsoffer och, och människor som, som sörjer detta och då, då kan man liksom inte ifrågasätta det. Det, mm. blir liksom, det blir den här väggen av tårar, det blir en liksom psykologisk blockering då i så fall. Mm. Och det mm. kan man ju förstå. Mm. Det är ju egentligen inget konstigt, man kan liksom inte och, och, och, det är också det att, eh, och det var ju, eh, jag vet inte vem som, som sa det först egentligen, men det är just det här att det är de stora lögnerna som fungerar. Mm. Alltså vi, vi har väldigt svårt att eh, tro att det som sändes på samtliga amerikanska tv-kanaler och i hela världen, mm. att, att det skulle kunna vara fejkat liksom eller att man, att man sände en film istället för att mm. det var en, en, en man mm. skildrade en, en live-händelse. Mm. Ja, eh, men där har ju de uh, eh, Hoj Loj, som hjälper till på uh, Clues Forum mm. gjort, en enastående analys när det gäller ja. offren då och då finns det ju fysiskt eller Eh, de som eh, sägs vara offer och så har, har den här eh, klu, <clears throat> har, har, de gått igenom eh, off, offna bild för bild och liksom kunnat konstatera att det finns väldigt tydliga spår av photoshopping där då. Mm. Ja, det är ju den här, det är ju, det är ju The Vixim Report du pratar om mm. nu. Mm. Och den mm-hmm. är ju Alltså den är ju ett fantastiskt dokument liksom. Det är nog en av de mm. bästa liksom 9-11 eh, eh, eh, den bästa 9-11 researchen som har gjort om man, om man bortser från Simon Shacks film då. Mm. Och det som är lite men det som är lite tragiskt med det, det är ju det att den här Vixim Report den har ju inte fått så stort genomslag och det har väl lite att göra med att ja, folk de sätter sig och kollar på Youtube-videos liksom. Det är lite mm. så vi tar reda på saker och ting idag. Vi hittar en ja. video om det va? <laughs> och så tittar ja, vi på den. Och det är ju väldigt bra med September Clues. Att det, det, det, kanske, jag vill nog påstå att det, det är liksom den enda ärliga 9-11-analysen. Mm. Och den är en film och det är väldigt bra. Men den här Vixim Report den är ju en makalös 9-11-analys och den analyserar ju precis det här du säger om offren och kan det verkligen, hur, hur, vad händer om man börjar titta på de här människorna liksom? Hur, mm. och, och, just han har ju också gjort pdf-er av det och, och lagt mm. in de här högupplösta fotografierna så att man mm. själv ska kunna granska dem och mm. se hur otroligt datorgenererade och manipulerade de ser ut. Mm. Och det, är om man, man, man eh, eh, häpnar ju när man mm. börjar titta på det. Och sen finns det ju sådana här omständigheter också som att jaha, 3000 människor dog i New York den dagen. Går man mm. in och tittar i de officiella databaserna över mm. registrerade avlidna den dagen så hittar man ett par hundra personer. Mm. De här människorna har i så fall inte registrerats som ja. officiellt avlidna. Det är mm -hmm. väldigt, väldigt konstigt. Hur, hur, hur har man eh, liksom gjort det misstaget? Och, och, och det måste, misstaget finns ju kvar fortfarande då i så fall. Så det är ja, väldigt, ja. ja. Nej, så det, det ja, det... Mm. det Nej, det är sådana... <laughs> Mm. Alla pusselbitar faller på plats när man eh, liksom börjar studera de här teorierna. Liksom, så att, mm. Eh, ja. och, och, det är ju som vi har sagt innan, det är ju eh, nyckeln till att förstå hur media arbetar. Och eh, ja. förstår man liksom det så eh, har man, ju, har man ju nyckeln för att låsa upp sitt sinne och liksom se vad som har varit lögner och vem som kan eh, ja, kom, inte tala sanning och vem som talar sanning. Och jag tror mm. det bästa man kan göra för sig själv det är ju att kunna ta beslut som är bygg på på fakta som, eh, som är riktig. Inte, mm. för, annars blir mycket av de besluten man tar i livet, de kommer ju byggas eh, på lögner. Och mm. jag tror inte man liksom... Eh, man kommer särskilt långt då, om man liksom bygger sitt liv på lögner. Nej, precis. Och jag, jag tänkte på ett, ett, uttryck som kommer upp i texten på den här September Clues. Han, det står Weapons of Mass Deception. Ja. Kallar han massmedia. Och det är väldigt mm. träffande. Alltså det här, mm. man, vi får nog sluta att tro att det här med, med massmedia och, och att, att det är någonting som finns där för att informera oss. Det är mm. inte det, utan det är <laughs> någonting som finns för att, för att påverka oss på olika sätt. Och, mm. och det, det är väldigt otäckt, men, men eh, när man börjar tänka så men, men när man väl om man tittar mer på det och börjar förstå att det verkligen är så så, mm. så blir det ju bättre för en. Liksom, för att då, mm. då låter man sig inte påverkas på de här sätten som de vill att man ska påverkas. Nej, men det är ju det att man måste ju övertyga sig själv och, och sanningen måste erövras av varje enskild människa som någon klok person sa. Och det, det gäller mm. ju också i det här fallet. Men jag ja. vill ju verkligen rekommendera alla som har eller vill fundera på det här med, med 9-11 eh, och vad som egentligen hände då och, och, och titta på ja, egentligen den enda film man behöver lägga krut på tycker jag ju är September Clues och, och mm. även läsa den här eh, Vixim Report som ju är ett väldigt mm. mastigt dokument. Det är mm. nästan lite för mycket man, men eh, extremt bra analys alltså. Mm. Och det får gå igenom sidan där. Jag är inte sånt som gillar att läsa långa trådar. Liksom, eh, ja. att det blir mycket upprepning. Det är svårt att plocka russinen mm, ur kakan. Mm. Så liksom, men det är ju väldigt bra information man kan få i forumen där. Men ja. jag tycker det är lite mer enklare att lyssna då. Liksom, och det är väl därför som ja, vi du... gör den här podden också. Att få ut den här informationen. Och den finns ju redan eh, på engelska. Och det finns redan ljudmaterial. Så liksom... Eh, du får ju hänvisa då. Eh, vi kommer ju fortsätta att göra behandla 9-11 och även ja. andra ämnen då. Men då, för de som eh, vill gå lite djupare eh, och ja, titta på de här ämnena på engelskspråkig kanal så kan jag ju rekommendera då The Clues Chronicles som finns på på sidan septemberclues.info. Ja, just det. Så, det är en väldigt ja. bra podcast. Och sen så är det ju det här eh, Clues Forum Mm. Syftar du på då när du säger, när du säger eh, forum då va? Mm. Och det är som, som du säger att, att den är en fantastisk källa till eh, information kring sånt här. Och, och mm mycket kommer man ju tycka är fullständigt tokigt, eh, tokiga mm. påståenden och när man tittar på det första gångerna. Men mm. när, desto mer man börjar titta på det, <laughs> desto <laughs> mer. Och det är också som du, som du säger Martin, att, att det här med 11 september och, och förstå den händelsen. Det är lite nyckeln för en i, i det här att, att, att, att hitta sanningen. För att, att man ser hur den, eh, man ser anatomin i den operationen eller den händelsen. Och då ser man det i väldigt många andra eh, mm. händelser och man, man förstår också vilken storlek de här lögnerna befinner sig på. Mm. Eh, och, eh, ja, och då tänker man, jaha okej, de har ljugit för oss om det här liksom den här mm. grejen, ja då, då är det stora lögner. Vad är det mer som är lögn? Också, mm. Men det man ska vara väldigt försiktig med, och det är, det är väl också några sådana här uttryck, att har man blivit lurad, mm. det man ska tänka på först då, när man inser att man har blivit lurad, det är att inte bli lurad igen. Mm. Och det är mm. väldigt lätt i de här sammanhangen. För när, mm-hmm. man börjar söka information kring de här händelserna då kommer man in i de här olika konspirationsteorierna. Ja, det var Bush och det var Didden och Dadden liksom. Men mm. vi vet inte. Vi vet inte vilka de här människorna är som sysslar med. Vi har ingen mm-hmm. aning. Mm. Det vi kan göra det är att försöka att inte bli lurade igen och försöka hitta mäta omfattningen på den här jättelika lögnen. Mm. Hur stor, var, var, var, börjar lögnen och var tar den slut? Liksom? Och, mm. och ju mer man, man, gräver i det desto större ser man ju dessvärre att lögnen är då. Liksom. Men mm. Eh, ja, så är det. Och, och det, det, tror jag kan vara ett stort steg för många att ta också då, att inse att eh, för, för, man bygger ju, när man tar till sig ny information så vill man ju bygga den på information som man redan tagit till sig som liksom är någon slags referensram. Men mm. det som händer mm. när man börjar studera de här teorierna då det är ju att hela den referensramen den dras ju undan för. Så man mm. måste bygga upp en helt ny referensram ja. av hur världen är skapt och, och ser ut. Ja. Och, och det, den pucken tror jag är väldigt eh, hög för många av dem. Man, man hamnar i ett läger där man inte kan diskutera dagliga händelser eh, ur den vinkeln som vi gör då. Men förhoppningen med att göra den här podden då det är ju att kanske få lite fler personer att diskutera <laughs> ja. <laughs> diskutera världen ur den här synvinkeln från mm. då, för att eh, jag tror att fler måste komma till, till den här punkten då för att eh, eh, ja, inse hur lurade vi har blivit. Mm. Ja, mm. Nej, men jag, jag, håller med dig och, och det, det, är en väldigt, väldigt jobbig process och det var, det var extremt jobbigt för mig. Alltså, jag mådde superdåligt när jag började mm. bli varse om de här sakerna mm. och det gjorde jag ganska länge. Mm. Men sen så vände det och mm. man mår faktiskt mycket bättre. För att man, mm. man, man förstår ju världen på ett, på ett mer riktigt sätt helt enkelt. Man förstår att mm. de här, ja, man, för att det blir ju också det här att för att, för att kunna acceptera den of, de <laughs> officiella versionerna så måste man liksom i sitt huvud på något sätt förneka eh, fysiska eh, realiteter. Mm. Man måste förneka att eh, ett flygplan inte kan eh, glida in i en stålbyggnad som smör. Man måste förneka att eh, bilder, att flygplan inte, att en gestaltning av samma flygplan i en, i en eh, livesändning Mm. Det, det, kan, de kan inte komma från helt olika, samma plan kan inte komma från två olika ställen. Det går mm. inte. Va? Man, man måste göra massa sådana här saker i sitt huvud. Jag tror inte man, man, man mår ju inte bra av det egentligen. Nej. Fast man, man sen, kan liksom inte komma ur det. För att alltså, det blir för jobbigt att acceptera eh, att det verkligen är så här. Men sen tror jag att folk inser också in, intuitivt att eh, jag har ingenting att tjäna på att om verkligheten skulle vara så här. Och det stämmer ju. Ja. Att liksom man har, har ju ofta sitt inrutade liv. Man går till jobbet och man ja. liksom jobbar för sitt företag och sådär. Och om mm. då kommer till det företaget och liksom eh, kommer sådana här teorier så kanske det liksom inte ses med blida ögon direkt. Så att eh, man, man, kommer ju göra sig obekväm Eh, i många avseenden och, och, det, liksom, det tror jag många känner på sig eh, och det kan ju liksom innebära komplikationer för liksom, eh, ens försörjning och eh, ja, hur vänskapliga relationer och sånt mm. Eh, också så att ja. Eh, jag, jag tror också det är en väldigt stor puckel Mm. Ja, men det, det, är en, det är en mm. väldigt bra, bra eh, sak du kommer med Martin. Och det, ja, men det här är ju liksom ingenting man kan ta upp på en fikarast eh, på någon arbetsplats egentligen. Och, och det är ingenting man kan ta med sina eh, vänner och bekanta eller nära och kära för då slutar de höra av sig eller så skiljer de sig med en. Liksom. Ja. <laughs> de vill inte prata om sånt här va? Nej. Och det är väldigt jobbigt för en om man, för att om man sätter sig ner och tittar på det här med eh, ja, klara, kalla ögon, hur man ska uttrycka det, då, då blir man ju tyvärr övertygad om eh, att det är så här. Va? Och, då, och det mm. blir jobbigt för en psykiskt. Man behöver ju människor att prata med om det här. Då. Ja, och, det, <clears throat> och det eh, kan vi också säga då att det har ju varit det var ju väldigt skönt för mig Mm. Eh, när jag, att jag hade, för då hade ju, det var ju en, en, en, kollega på min arbetsplats som gjorde mig uppmärksam på de här sakerna och jag gick hem och tittade på det och ja visst, det här stämde ju. Och sen mm. kunde jag prata mycket med honom om det och sen så kom jag i kontakt med, med eh, den föreningen som du är ordförande i, då, den här Kvibono. Mm. Och eh, mm. då hittar man ju andra likasinnande som man kan prata med sånt här och det är väldigt viktigt att kunna få göra det. Mm. Och ha liksom träffar och sitta och prata om sånt här. För att det, det, det måste man ju verkligen få göra. Men ja. det är väldigt svårt att göra det med, med sina eh, gamla vänner och kollegor och sådär. För att det, de, om de inte liksom vill ta till det här eller göra den här researchen själva så de tycker bara man är, man är liksom jobbig och man, man, man är otäck och obekväm liksom. Mm. Och det, det, ja, och det kan jag förstå att, eh, att människor kan tycka så men, men jag tror det är ju det är väldigt viktigt att eh, mm, förstå det här som pågår. Precis. Jag tror systemet har format människor till det också. Ja. Att liksom eh, ha den typen av mentalitet. För jag möter inte särskilt många som är så öppna för nya idéer. Och liksom, utan man, man har fått eh, sitt spår och liksom Uh, och i liksom skolan får man ju lära sig att man ska vara källkritisk och liksom, uh, källkritiken består då av att uh, kommer informationen från fel källa så ska man så ska man slänga den i soptunnan direkt. Alltså det spelar ingen mm. roll hur bra argumenten är då. Liksom, är, det, är, det, fel person som uttrycker åsikterna så är det ingenting man ska lyssna på. <laughs> och den mentaliteten lever kanske kvar lite då. Ja. Men liksom, varför är det så viktigt med liksom vem, vem, som uttrycker något om, om liksom det som uttrycks är eh, liksom bra argument? Mm. Ja, precis. Eh, eh, det var också något sådant uttryck. En, en, sanning är en sanning eh, även om det bara är en enda person som, som säger den. Liksom. Alltså, ja. Det är ju det. Att om, om man om man hör någon säga någonting och man själv kan ut med sitt eget eh, sunda förnuft och resonerande komma fram till att den här personen har ju faktiskt sagt någonting som är sant. Då är det ju så. Man kan ju inte bara säga att Nej, men det där var ju någonting på internet bara eller det var ju bara någon Mm. Det, det, men men det, är, det är precis som du säger att det, det är det tankesättet man väldigt gärna propagerar för att vi ska inte lyssna på vem som helst. Liksom. Nej, Nej. <laughs> utan vi ska lyssna på Experter. Ja, precis. Ja, de ska tänka åt oss, så är det ju. Ja, det är alltid experter. Det är liksom när man går förbi de här metrolådorna så är det liksom experten säger, experten säger. Ja, experten nej, precis. Säger. Då, då, är det menat för att då ska man stänga av ja, sitt måste... logiska tänkande, ja. vilket många också gör då, eftersom annars hade de inte skrivit så hela tiden. För att det är ju liksom, eh, ja. folk överlåter ju eh, tänkandet åt experter. Ja. Så att, eh, ja, de fortsätter av en anledning. Och liksom eh, mycket av det man läser, det är inte särskilt hög eh, intellektuell nivå. Men då liksom tänker folk, ja men jag genomskådar det här. Mm. För att liksom, eh, vem som helst kan ju liksom se att, äh, att det, det, inte stämmer eller så. Och då tycker de att de själva är smarta. Men liksom propagandan är utformad så att liksom man ska känna sig smartare än den. Mm. Men det är ju mm. det, är det, som gör att man fångas i den så. Ja, det, är, <laughs> det är väldigt träffande det du säger. Ja, jag tror jag läste det. Den här um, mm, Jackie Lull uh, har en ja. bok, uh, Propaganda. Så att, uh, ja. ja. Mm. Men det, det tar vi senare avsnitt, lite boktips och sånt. Ja, ja. det får vi göra. Mm. Ja, just det. Sen glö, måste glömma att nämna han eh, Fakeologist Radio för de som ville ta del av den här informationen i ljudformat. Ja. och det, det är en riktig skatt det är en eh, fantastisk källa. Och, här, och det finns ju alltså, jag menar, det finns ju flera hundra avsnitt. Va? Hur mycket är det nu? Ja, jag tror det är 176 eller ja. något sånt där. Och där har ju eh, du, du och den tillhör ju med ett avsnitt där. Ja, jag har ju varit med där i några förvirrade sammanhang. Ja. ja, visst, det har jag. Och det var ju liksom i mitt eh, uppvaknande och det får jag väl stå för liksom. Men ja, det, ja. det, ska vi ju prata om, om, om, längre fram. Vi kommer ju komma in på väldigt mycket intressanta saker här eh, ja. i, i, kommande avsnitt. Men nu får vi väl eh, runda av lite här. Jag ser vi, vi närmar oss timmen nu. Du kommer väl i och för sig få klippa lite i det här men... Eh... Ja, ja. Mm lite grann och så lägger jag nog till lite eh, intressanta eh, inlägg innan ja. också. Eh, som kan vara bra. Men ehm, ja, vad ska jag säga om Fake Holidays Radio? Det är en kanadensare som vaknade upp 2012 enligt hans utsagor då i april någon gång. Mm. Eh, och han börjar eh, starta en fansida till September Clues för det var den som liksom gjorde att han vaknade gällande 9-11. Och sen har han under årens lopp sen dess bjudit in väldigt många intressanta gäster. Eh, och jag har väl i princip lyssnat igenom alla nu, eller de flesta. Och det är liksom Eh, det, ja, eh, dels så är det väldigt intressanta gäster men sen är han väldigt kunnig också och kan, eh, han pratar väldigt långsamt, han pratar så att man förstår och han är väldigt påläst. Ja exakt, det var det jag tänkte säga. Han är fantastiskt bra på att göra radio. Han pratar långsamt, ja. han pratar tydligt, han har en väldigt trevlig och behaglig stämma och han, han låter liksom glad och angenäm oavsett vad han pratar om för att det här är ju väldigt ja. liksom, märkliga och mörka ämnen. Men han <laughs> <laughs> han håller, och det, och det eh, Ja, han är, hans, jag håller verkligen med dig. Hans radioprogram är väldigt bra. Ja, han har underbart sätt att intervjua um, uh, människor också på. Liksom. Att han är mm. nyfiken och liksom, uh, han tar ju ofta in många personer då som, uh, som kanske inte har studerat hans eller Simons teorier gällande 9-11. Och så liksom mm. älskar han att fråga dem innan han avslöjar sin version då. Liksom, ja. Var står du på 9-11? Ja. Och sen så hittar de alltid, kommer det alltid någon av de här liksom, eh, utlagda honungsburkarna som svar då. Och då ja. liksom ställer han lite kritiska frågor där liksom. Men, eh, mm. <laughs> ja, ja, nej, han, han, är, han är väldigt duktig. Och det, det enda jag liksom, om man ska ge lite eh, konstruktiv kritik och sådär till eh, Fake Holly, som, det som jag har lite problem med, och det har vi ju pratat om Martin, men det är ju det att han, att han går, går väldigt mycket in på de här han pratar väldigt mycket om huruvida vad jorden skulle ha för form. Och, mm. och sen är det också väldigt mycket vad, vad, vad, människor har för kön egentligen då. Det är det här mm. flat earth och, eh, och vad är det? Ge, ja, elite gender conversion eller modification eller mm. någonting. Va? Ja. Och jag tycker att i och för sig man kan ju vara intresserad av sådana saker. Men jag kan tycka att det blir liksom lite mycket och tjatigt och det är egentligen inte så intressant. I alla fall inte för mig i det här stora sammanhanget. Och, och det jag mm. tycker också om det här med, med, med plattjord och så. Det tycker jag verkligen man ska passa sig för. För att med mina ögon så är ju det ingenting annat än desinformation eller det man kallar till och med för discredit by association, alltså disk diskreditering genom association. Alltså mm. att det här är någonting som, det här är en desinformationskampanj som fungerar på så sätt att Eh, för att man ifrågasätter ju NASA och rymden väldigt mycket i konspirationskretsar och då gör de här plattjordsmänniskorna det. De visar liksom videos på hur märkliga många av de här sändningarna från internationella rymdstationer och så vidare ser ut och vilka konstiga saker det är i dem. Och sen mm. så säger man i samma andetag och förresten jorden är ju platt också, det vet mm. vi va. Och då gör man alltså så att då associerar man den här vettiga kritiken Eh, och ifrågasättandet av, av, av rymden med någonting som är helt galet då, det vill säga att jorden mm. skulle vara platt då. Precis. Men ja, jag ville bara säga det. Så... Precis, man, man har väl från NASAs eh, håll eh, då insett att man inte kan kväsa och liksom plocka ner allting från Youtube och då är det bättre att desinformera eller dränka i liksom eh, information som ja. förlöjligar då. Det är väldigt lätt för sådana som inte liksom konspiratoriskt laddar och ja, men trodde att jorden är platt eller liksom tar man ju och så liksom är man misskrediterad. Då är det lite som, eh, och David Icke pratar om ödlor också. Där liksom eh, mm. mycket annat han, han säger är, är kanske ganska bra då. Mm. Eh, men då blir det alltid med det här liksom, ja men han tror ju på ödlor liksom. Så att mm. då misskrediteras ju mycket av den här andra informationen som man säger ja. då. Nej, men precis, och det, är... och det är ju liksom det, enda, det, är ju det här vapnet som de här personerna har och som kan mm. använda sig av. Det, det är just det här med, med desinformation. Mm. För att man kan ju aldrig få bort någonting. Va? Man kan ju aldrig förbjuda människor mm. att liksom göra en analys av 9-11 eller, eller titta lite närmare på hur, hur rimligt det är med de här rymdstationerna och så vidare. Då, man, man, kan ju inte mm. förbjuda, men, men, det man kan göra det är att hålla på och desinformera på det här sättet. Då, va? Och hela tiden mm. knyta ihop då den här liksom eh, adekvata kritiken med tokigheter. Då, va? så att mm. man man pratar om ödlor och man pratar om att jorden är platt och så vidare. Då. Och sen så, tar, så bakar man ihop det med de här. Mm. Så att, och det är någonting som jag tycker man, man, man ska vara medveten i när man börjar mm. söka information kring de här händelserna. Att, att se upp för desinformationen för den, den, mm. den finns överallt. Ja, och där, där tar många upp, eh, kommer på nu. Eh, det har jag fått höra, jag vet inte om det är uppåt tio gånger, det är den här KSP 58 då som har gått på SVT. KSP 58, när du börjar tänka på lumpen. Jag tror att... Eh, ja, en ja då har du, då har du <laughs> Det handlar ju då om eh, någon sån här tomte då som eh, påstår att eh, fotbolls-VM i Sverige aldrig har Jaha, ja just det. Ja. ja, det är en sån, vad, vad kan man, mockumentary va? Eller liksom ja, man, ja, man, skoj, liksom, man driver med konspirationsteoretiserande. Ja. ja, exakt. Och då liksom går han då och så säger han då flaggorna vajar inte där och tittar stugorna. Ah, ja, ja, ja. De mm. existerar mm. inte sådär. Så man tar ju upp alla de här argumenten som vi eh, pratar om nu. Mm. Och så liksom tar man en riktig foliehatten tomte som mm. presenterar dem och det är ju det som fastnar i människors hjärnor då. Mm. Så det, det, får man ju höra så många gånger när man tar upp de här mm. grejerna. Men liksom tror du det här fotbolls 1958, tror du inte det eh, spelades i Sverige så bra?” Ja. <laughs> så att det fungerar ju väldigt bra den här tekniken liksom. Ja. Men... Det är, och humorn är ett väldigt kraftfullt vapen alltså. Det är ja, ju ja. faktiskt det att om man om man börjar skratta åt någonting liksom, då, då, då, då kan man ju inte ta det på allvar sen. Det, Nej, så blir det ju. Ja, visst. Det, det var ju kanske lite bra att vi eh, <laughs> skrattade lite här också då. <laughs> ja, eh, ja det tycker jag ju. Eländet. <laughs> Ja, jo, jo men det, det, det, får man ju göra liksom. Jag menar, det är ju så här. Det är som det är och eh, och förhoppningsvis med hjälp av det vi gör och många andra gör så kommer man ju, det kommer ju att och bli en växande medvetenhet för de här sakerna tror jag. Det går, det går liksom inte att, att, att stoppa den snöbollen tror jag. Men, men det, och, och, och, det som är bra idag med internet och sådär att det, det, är ju i alla fall så som det ser ut idag så, så går det ju liksom inte att, att ta bort saker. Oh, och försöker man, ja jo visst, ja, jag håller med, man kan lyckas på vissa sätt men, men man har hela tiden det problemet också att försöker man göra det så kan man ju, eh, då skapar man ju ofta det här som, jag, som, som man kallar för eh, Barbara Streisand-effekten. Mm. Den kan jag väl dra lite snabbt. Det var ju Barbara ja. Streisand som inte tyckte om att eh, togs bilder på hennes hus och publicerades i en tidning. Så att hon stämde tidningen och konsekvensen av det blev ju det att hennes bilder på hennes strandvilla publicerades i en massa andra tidningar. Det vill säga mm. Barbara Streisand-effekten är att om man försöker få bort någonting eller mörka någonting så skapar man mer uppmärksamhet kring mm. det hela. Och det är ju, någon, det är ju en, en eh, en sak som är väldigt reell idag med internet och hur saker och ting sprids. Va? Om, man, om man mm. märker att någon försöker motarbeta någonting då, då skapar man ju mer uppmärksamhet kring det. Ja, fast jag tror ändå att mycket av internettrafiken eller där det är sådana video, musik och sånt görs lättillgängligt. Ja. Det ägs ju av ganska stora multinationella företag och det köps ju upp eh, och liksom där, där genomför de ju olika sorters eh, censurlagar och ja Jo men och, så är det ju. De, de arbetar ju väldigt hårt med det också. Att snörpa till och strypa och, och, och, och städa upp och censurera internet. Va? Och det är ju det som det här med, med Facebook och Twitter och, och, och, Instagram. Alla de här officiella, de här kontrollerade internetkanalerna mm. har att göra med också. Att man vill ju få bort det här fria internet. Att vem som helst kan smälla upp en webbsida och, och mm. publicera eh, saker som vem som helst annan i världen kan gå in och mm. titta mm. på. Va? Den här situationen vill man inte ha längre för man inser att den är ohållbar. Man kan, mm. ju, inte hålla, man kan inte hålla tätt. va Sanningarna börjar ju läcka ut. Det är ju inte alls mm. bra. Nej, nej, nej. Men det är ju liksom eh, väldigt lätt att liksom ha ett Youtube-konto. Det är gratis och du kan eh, lägga upp och så. Så liksom, ska du lägga upp... Eh, på någon annan form av plattform så dels så kommer du inte hitta någon eh, publik på samma sätt och, och nej, liksom, nej. Eh, om du inte då kan posta någonting på Facebook eller liksom där, där alla andra är mm. så liksom Jo, jo, det är svårt så, så, va? Men, så syns man inte, finns ja, man inte. Nej, nej, visst. Men, mm. och, och, och, det tror jag ju att människor bör tänka på mer och mer. Liksom att det här som ploppar upp i ens Facebookflöde eller vad det nu är. Jag jag är ju inte någonting på Facebook överhuvudtaget utan jag, jag rör mig ju på eh, försöker hitta webbsidor men den, den vettigaste i de här frågorna det är ju Cluesforum då. Det är väl där mm. <laughs> det, det mesta står helt enkelt. Då, ja, ja, ja. Men att man måste, man, måste, man måste gräva i det fria öppna internet liksom. Det finns ingen annan eh, ingen annan kanal och, och man ska vara medveten om det att även om man gräver i det öppna fria internet och, och och eh, Youtube då eh, som är kanske inte är lika öppet men det finns ju mycket bra där också. Så måste man mm. vara medveten. Det finns väldigt mycket desinformation. Mm. Väldigt mycket av det man hittar är ju desinformation. Och det är ju liksom en sån alltså man, man pratar mycket sanning men sen så skriver man till det på slutet. Det här jag sa att mm. de bästa lögnerna det är ju de som är 80% sanna då. Mm, precis. Och men det kan vi läsa i 1984 också liksom att eh, där är ju systemet sin egen eh, opposition. Ja. Att liksom, eh, ja. det, det, vet ju de här herrarna. Alltså, de ja. har ju planerat 9-11 så mm. långt i förväg. Eh, ja. Kanske till och med när byggnaderna byggdes 30, mm. var det 33 år tidigare. Mm. <laughs> så har man gjort det i olika filmer. Eller det förespås ju i Simpsons och i Tillbaka till framtiden och i massa mm. olika sådana här filmer så har man ju planterat idén om eh, att byggnaderna liksom, eh, var det Armageddon eller den här, eh, ja, det var många sådana filmer i alla fall så man planterar ju idén där liksom mm. i, i, att det kommer ske. Mm. Ja, nej, det är mycket märkligt men Ja, mer om detta i kommande avsnitt. Vi ska prata om ja. väldigt mycket spännande saker. Ja. Och eh, sen ska vi göra någonting nästa vecka också du och Martin. Ja, eh, vi kommer åka och hälsa på eh, Sven Marsak och förhoppningsvis kan vi få lite eh, intervjumaterial med honom då som vi ja. Eh, kan publicera ett tillfälle. Så att han är ju den som har grävt och eh, vi är ju liksom bara <laughs> hangaround till honom. Liksom. Det är ju han som ska ha all credit för det här arbetet och de tankarna som vi uttrycker nu. För det hade det inte varit för honom så hade i alla fall inte jag varit där jag är idag. Liksom. Och inte Nej. du heller. Så. Nej, absolut inte. <laughs> ja. ja. Ja, men ehm, ska vi säga så så, så hörs vi nästa gång. Det gör vi Martin. Tack ja, för den här gången. Det får jag säga till lyssnarna. Ja, det <laughs> ska vi göra. Tack för att ni lyssnade. Hoppas vi eh, hörs snart igen. Ja, ja. gör vi. Okay. Ha det gött. Tack så mycket. Ja. Mm. hej. hej, hej. Good evening. Today, our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts. The victims were in airplanes or in their offices, secretaries, businessmen and women, military and federal workers moms and dads, friends and neighbors. Thousands of lives were suddenly ended by evil, despicable acts of terror. The pictures of airplanes flying into buildings, fires burning, huge, huge structures collapsing, have filled us with disbelief, terrible sadness, and a quiet, unyielding anger. These acts of mass murder were intended to frighten our nation into chaos and retreat. But they have failed. Our country is strong. A great people has been moved to defend a great nation. Terrorist attacks can shake the foundations of our biggest buildings, but they cannot touch the foundation of America. These acts shatter steel, but they cannot dent the steel of American resolve. America was targeted for attack because we're the brightest beacon for freedom and opportunity in the world. And no one will keep that light from shining. Today, our nation saw evil, the very worst of human nature. And we responded with the best of America, with the daring of our rescue workers, with the caring of, for strangers and neighbors who came to give blood and help in any way they could. Immediately following the first attack, I implemented our government's emergency response plans. Our military is powerful and it's prepared. Our emergency teams are working in New York City and Washington, D.C. to help with local rescue efforts. Our first priority is to get help to those who have been injured and to take every precaution to protect our citizens at home and around the world from further attacks. The functions of our government continue without interruption. Federal agencies in Washington, which had to be evacuated today, are reopening for essential personnel tonight and will be open for business tomorrow. Our financial institutions remain strong, and the American economy will be open for business as well. The search is underway for those who are behind these evil acts. I've directed the full resources of our intelligence and law enforcement communities to find those responsible and to bring them to justice. We will make no distinction between the terrorists who committed these acts and those who harbor them. I appreciate so very much the members of Congress who have joined me in strongly condemning these attacks. And on behalf of the American people, I thank the many world leaders who have called to offer their condolences and assistance. America and our friends and allies join with all those who want peace and security in the world. And we stand together to win the war against terrorism. Tonight I ask for your prayers for all those who grieve, for the children whose worlds have been shattered, for all whose sense of safety and security has been threatened. And I pray they will be comforted by a power greater than any of us, spoken through the ages in Psalm 23. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil, for you are with me. This is a day when all Americans from every walk of life unite in our resolve for justice and peace. America has stood down en- enemies before, and we will do so this time. None of us will ever forget this day, yet we go forward to defend freedom and all that is good and just in our world. Thank you. Good night. And God bless America. On September the 11th, enemies of freedom committed an act of war against our country. Americans have known wars, but for the past 136 years, they have been wars on foreign soil, except for one Sunday in 1941. Americans have known the casualties of war, but not at the center of a great city on a peaceful morning. Americans have known surprise attacks, but never before on thousands of civilians. All of this was brought upon us in a single day, and night fell on a different world, a world where freedom itself is under attack. Americans have many questions tonight. Americans are asking who attacked our country? The evidence we have gathered all points to a collection of loosely affiliated terrorist organizations known as Al Qaeda. They are some of the murderers indicted for bombing American embassies in Tanzania and Kenya and responsible for bombing the USS Cole. Al Qaeda is to terror what the mafia is to crime. But its goal is not making money. Its goal is remaking the world and imposing its radical beliefs on people everywhere. The terrorists practice a fringe form of Islamic extremism that has been rejected by Muslim scholars and the vast majority of Muslim clerics, a fringe movement that perverts the peaceful teaching of Islam. The terrorist directive commands them to kill Christians and Jews, to kill all Americans, and make no distinctions among military and civilians, including women and children. This group and its leader, a person named Osama bin Laden, are linked to many other organizations in different countries, including the Egyptian Islamic Jihad and the Islamic movement of Uzbekistan. There are thousands of these terrorists in more than 60 countries. They are recruited from their own nations and neighborhoods and brought to camps in places like Afghanistan, where they are trained in the tactics of terror. They are sent back to their homes or sent to hide in countries around the world to plot evil and destruction. The leadership of Al Qaeda has great influence in Afghanistan and supports the Taliban regime in controlling most of that country. In Afghanistan, we see Al Qaeda's vision for the world. Afghanistan's people have been brutalized. Many are starving, and many have fled. Women are not allowed to attend school. You can be jailed for owning a television. Religion can be practiced only as their leaders dictate. A man can be jailed in Afghanistan if his beard is not long enough. The United States respects the people of Afghanistan. After all, we are currently its largest source of humanitarian aid, but we condemn the Taliban regime. is not only repressing its own people, it is threatening people everywhere by sponsoring and sheltering and supplying terrorists, by aiding and abetting murder. The Taliban regime is committing murder. And tonight, the United States of America makes the following demands on the Taliban Deliver to United States authorities all the leaders of Al Qaeda who hide in your land Release all foreign nationals, including American citizens you have unjustly imprisoned. Protect foreign journalists, diplomats, and aid workers in your country. Close immediately and permanently every terrorist training camp in Afghanistan and hand over every terrorist and every person in their support structure to appropriate authorities. give the United States full access to terrorist training camps so we can make sure they are no longer operating. These demands are not open to negotiation or discussion. Taliban must act and act immediately. They will hand over the terrorists or they will share in their fate. I also want to speak tonight directly to Muslims throughout the world. We respect your faith. It's practiced freely by many millions of Americans and by millions more in countries that America counts as friends. Its teachings are good and peaceful and those who commit evil in the name of Allah blaspheme the name of Allah. The terrorists. The terrorists are traitors to their own faith, trying in effect to hijack Islam itself. The enemy of America is not our many Muslim friends. It is not our many Arab friends. Our enemy is a radical network of terrorists and every government that supports them. Our war on terror begins with Al Qaeda, but it does not end there. It will not end until every terrorist group of global reach has been found, stopped, and defeated. Here's your host, Averado. everybody. Welcome. Welcome to our first live broadcast on starting at or around 9:11 p.m. Eastern Standard Time. The reason we do this broadcast at 9/11 is to psychic drive the 9/11 military media hoax into your mind and remind you that it was nothing more than a prefabricated event complete with audio, video, and imagery, complete with actors, complete with a predetermined drill, complete with fairly good special effects, fairly convincing special effects, and complete with an unlimited budget to maintain the hoax, to promote the hoax, to embed the hoax into your mind, to establish the hoax as history and nothing less than history. And recently, of course, they opened up a multi million dollar museum in New York. So, just in case you started to forget it, you couldn't. And just in case your children were going to grow up not even knowing the 9 11 event, well, there's their chance to take a look at this monumental monstrosity in New York City to remind and learn learn them kids about what happened. So they'll never be able to get it out of their minds either, even though they most likely weren't alive and or old enough to actually experience shock and awe in the media, shock and awe, which is what this event was. I'll remind you that we are broadcasting live tonight at s1.fakeologist.com. Type that into your browser and then bookmark the resultant link. It is not a fakeologist broadcast site, so if we the main site does go down, which it sometimes does, you will be able to access this audio. Also, go to s2.fakeologist.com and bookmark that link. And we're chatting tonight at chat.fakeologist.com. If that goes down, we will be at ecologist.chattangle.com. We have backups. We need backups. Everyone should use the backups, bookmark the backups. And if nothing works, then at least hopefully we'll be recording this broadcast and it will be placed online. And you can get it in so many different ways. It is a torrent file. You can bit sync it, which is a small program that can go on your phone or your computer and synchronize the latest file or synchronize all the audio files. They're free. We make it simple to get. There's no excuse not to get them. So please enjoy them and share them. That's one thing that other broadcasters do mention. Please share these broadcasts. Because instead of wasting your breath trying to describe 9 11 as a military media hoax, recycle my breath and use my audios Sometimes I don't make them quite clear on each individual show. So you have to just go through all of them and hopefully I mention one one particular aspect of 9/11 perhaps I didn't mention in a previous broadcast, but eventually you'll get the point since really all we talk about here is 9/11 and all the military media hoax hoaxes around the world that follow the 9/11 template. And we never have to worry about running out of things to talk about because every new event, just like a new soap opera, like new, a new clothing line, like a new magazine, they all reference the grandfather of all psyops, which is 9 11. They always come back and reinforce 9 11. It is an ever persistent threat. It will never go away in your lifetimes. You can bet on it in in little ways and big ways. It's always going to be there, and that's why we'll always talk about it. And there's nothing else to talk about really because it makes up so much of your reality. It makes up so much of what you call news, which is really just entertainment spoofing of reality. So you'll you'll always you'll always need to come back to this broadcast to remind yourself that you're not a nut, you're not crazy, you are correct that it was a fake event despite what the entire planet tells you. <laughs> and you really have to come back here every week to recharge your batteries. And if I'm not here every week, then go dig up an old audio and listen to it. Because my message really has not changed in two years. I thought it might. I thought it might grow. I thought it might. I might shake this off, but really, I can't see any reason to diverge from this message that it was a complete hoax, and it and it and it promotes other previous hoaxes. What we think nuclear bombs and potentially nuclear energy are mo- most likely hoaxes, and then we get into science. What what is science? Is is science some of it real? Well, perhaps. And are they spoofing other aspects of science and calling it science? There's so many things that can that are an adjunct to this psyop. And we need to understand the word psyop and psychological operation. It's very important. The last frontier is not space. The last frontier of discovery and to try and discover and figure out humanity is the mind we know almost nothing about the brain. We don't know how it works. We screw around with uh, drugs and electroshock, but humanity really knows nothing about the mind. They know how to tweak it and how to make people think a certain way and influence people's thoughts, but they really have no scientific idea about how the mind works. Yet, the mind, I think, has been studied forever as long as people have had brains, which you'd think today, not very long, but people have always been trying to figure out how people think and influence them and empty their pockets and fleece them. Really, that is the main goal of psychological operations to scare the crap out of you so you'll dump your all your money their way. <laughs> it's uh, it's pretty simple. That is the point. And if you think about it, it makes a lot of sense. So if you were a student or a fan of media and news like I was all my life, then this is a way to decode what you've been watching all this time, what you've been scared of all this time, what you thought was real all this time. Well, of course it's real. There's a real person delivering news, but it's the the content that is most likely as manufactured as your local movie. And if you allow yourself to entertain the idea that news, as brought to you by the media, is potentially fabricated in a small or even massive way, if you just allow that thought, don't discount the thought. Just just just give yourself a day or a week to entertain the thought that most or all of the big scary stories that are promoted by the media are fake or manufactured or somewhat altered, or maybe they're based on a little bit of truth and then they're spun a certain way, way more than you ever thought. If you allow that to occur in your brain, you will start to see explanations for things that could not be explained by just rational reality that you experience in day to day life away from an electronic device. And that's really the only reason I stick with this 9 11 was a military media hoax because it's the only explanation that satisfies almost every question I ever had about 9 11. All the anomalies that never have been explained to this day. Some of them have been explained to this day with some pretty crazy ideas that really don't answer every facet of the equation. They explain a little bit, but not a lot. But overall, the only way that makes sense is that there is a manufactured reality by a group we call the Network, because they probably include they probably encompass many religions and many secret societies, any organization that doesn't disclose their agenda. So we call them the Network for for lack of a better word and they have influence in many, many different branches of organized society. They're not everyone in the government. They're not the government. The government isn't an organization that should be feared, but the network that might have key individuals in certain influential areas, they might be the ones that are pretending to speak for the government just to make you afraid of really one of the only organizations that's been fairly successful in organizing people and their their business. But it's not the government. It is people that say they are the government. They want you to fear and hate the government because eventually if if they can create enough distrust and unrest, they they perhaps might have a solution or a type of government that can swoop in and take over because you beg for it. I don't know if that day would ever come, but they are experts at spoofing. Spoofing means to pretend you're somebody else. Say you're a business, say you're a government, say you're a government organization, say you're an entity. You, they spoof. They spoof that organization and pretend they are those people. And they're very, very good at deceiving and spoofing. So, really, I doubt that any of these governmental organizations are doing what they said they did on 9 11. I doubt NIST released any report based on any evidence of reality. I'm most comfortable with the fact that individuals in the network just say it was NIST, and really, they don't have to be within NIST, they just have to control the funnel that all media goes through. If you are the troll on the bridge and everyone has to cross your bridge, then you can filter and create at that junction all the information you want for the public to consume. So you just have to be a gatekeeper of the information. And if you can if you can consolidate the media to a point where everything has to funnel through you and or your minions in the network, then you have really total control, total awareness control, total total power. You don't have to be part of any of these organizations because they need you to send their message out. So if there really was someone in this that really had something to say, saying this isn't the real report, nobody from our organization study this or release this information, who are you going to call? You are subjected to the same media. You have to send all your information through the same funnel. And if they control the funnel, your message will never get out. So I'm convinced that they don't really need total control over every small little organization. They just need control of the funnel. And they always have control of the funnel. The only difference today is now the funnel is broken wide open. We have this thing called the internet. Right now, it's still open, it's still free, it's still not well used by the mass public. They don't really know how to access information they're still being channeled into different areas of the internet. But while it's free, while it's open, let's use it to get our message out because we're on the same level as most all the other media outlets. We all use this spider web of networks. There is no funneling point, really. All they can do is influence you to sections of this massive spider web called the internet. But we can always root around their bottlenecks. So there really is absolutely right at the moment no gate that they can keep. But I'm sure they're trying hard to figure out a way to alter the design. So if everyone is in a certain area, they're just not going to see websites like this, websites like Clues Forum, revisionist websites, and they're going to prey upon people's inability to research on their own and learn on their own and want fresh information. They're just they're going to prey upon them in a way they always have and offer them treats and candy and keep them over in certain areas where they are just quite frankly consumers hypnotized and not doing anything proactive on their own to get information. And I think it's they've been pretty successful on the internet so far. But if you are lucky enough to have found this website, and I found you and highlighted you, then you're using the internet, I think, for what it's supposed to be used. I'll draw your attention to one aspect of the website tonight, and it's called 9/11 PSYOP Bullet Points. It's a work in progress. It doesn't get my undivided attention, but I'll just read off a few points again to remind you that their uh, of some of the major salient points. On my link, 911 PSYOP Bullet Points, which is at the top of fakeologist.com, you'll see a link to September Clues Tour Guide, which is a brief summation of Clues Forum and September Clues, a YouTube movie that came out a long time ago now, six years ago. If you need advice on how to get new people involved into looking into this worldwide deception, put them onto that movie, but immediately follow up with instructions to go to Cruise Forum and try and navigate uh, to the September Cruise Tour Guide. It'll give you a pretty good overview of the site and encourage people to look into some of the other topics on the website, including NASA fakery, including worldwide psychological operations. And those hoaxes, perhaps for their own country, wherever they're from. in any country, there's most likely some hoax from the media within the past 10 years that was very large. And encourage them to do their research and to read and to look around and try and familiarize them, their, themselves with the key concepts, which is media fakery and psychological operations if they can understand those two points, they'll be a long way down the road to understanding what we understand. So let me rhyme off just a few of these bullet points here for those that haven't been to this section. Oh, and one other point uh, on the right side of my blog, fakeologist.com, there's a little movie that I did myself, I have to admit, where I took a clip from Matt Lauer, who did a broadcast and Matt Lauer, of course, is a central figure in the 9 11 military media hoax. He was one of the perpetrators that brought you the message of fear and and loathing really on 9/11. There's no doubt he knew exactly what he was doing. He, they, he's definitely one who knew at least that he was not representing a real event. Let's put it that way. He didn't perhaps know all the mechanics. He knew damn well though that he was looking at a green screen and the imagery that he was saying was real was not. So he was participating in a hoax. He knew it. There's just no way around that particular fact. So I put a little video together. It's five minutes and 47 occult minutes long. It's just a coincidence, of course. And I just took a few of uh, the clips from one of his Today Show that he did last year, and I really want to give him his words back. YouTube photoshopped to perfection. Take a look at this. It's no secret that the glamorous images we see in magazines are heavily airbrushed, right? Now, a dramatic new video is illustrating just how much work goes into that process. Wow. This time lapse video shows a makeup free model becoming a blonde bombshell. Photo editors enlarge her eyes and shrink her nose. They tighten her tummy, they stretch her neck and legs, and finally, they lighten her skin, giving it that certain glow. The final result looks like a completely different woman. You don't even need the model. Yeah. No. It I mean, it's be. like weird science. You could just make up the girl. Well, let's be clear. She started as a blonde bombshell, so I don't even know if she needed all those improvements. But it is amazing. Yeah. You cannot believe anything you see in print or <laughs> on television. I People think a little airbrushing, a little bit in print or on television. in print or on television. I in print or <laughs> on television. <laughs> in print. So really, I'm just emphasizing the fact that Matt Lauer is telling us just like the models that we see on magazine covers are completely fabricated. They start maybe with a kernel of truth, but they're mostly completely fabricated to look like an image that really is impossible. And he's just telling you not to believe what you read and not to believe what you see on television. He's absolutely right. And that applies to what they call news and 9 11 was a fabricated event using modern filmmaking technology, still photographs, and really based on a drill in New York City that actually did demolish two towers, most likely in a conventional way by maybe one of some of the more sophisticated or one of the most sophisticated demolition companies in the world, which I propose could be CDI. I don't know, I wasn't there, but two buildings did get destroyed and it is quite easy. And you can look on Loiseau Group or CDI's website on YouTube and watch how good they are at making buildings collapse into their own footprint. Now, we never got to see the actual footage of that happening. We saw a representation that looked more Hollywood and movie like for dramatic purposes and to potentially allow you to have your mind wander on different methods of destruction, perhaps planes as they have in their official story. But I guarantee you that only select few have ever seen the actual demolition because I, I don't doubt that they like to photograph and, and document their own work for their own purposes because there has to be an elite few that get to see the actual thing because they just would be very proud of themselves. So if there was a way to film it, they probably did it, even though, as Simon proposes, there was probably a military smoke screen enveloping the area for a time so you couldn't probably have any way of photographing or videographing the event. And perhaps they even used electronic methods to jam certain devices. I, I'm comfortable with the fact they probably turned off the cellular network, which would just be a simple on-off power switch. Just turn off the the towers the broadcast towers, the cellular towers, that wouldn't be hard, or just disconnect the network. I'm sure that could be done with one keystroke anywhere at Central Command and any of the cellular networks. So that's really not even a military instrument that would be required. So it was a complete coordinated event. And I'll just read off a few, a few topics here, and then we'll get to our guest who's, who's hanging in on the line there. The hmm. first the first overall point I want to make is media fakery is the main concept to be understood. That is the main purpose of 9/11. That is the main instrument of deception is media fakery. And all that means is everything you saw was prefabricated just like any other movie, television show, soap opera done in a studio and broadcast as live. Now, how do you do that? You just put the word live in the top corner of your television screen and that is the only way, and that is the main way, that television networks portray to you that what you're looking at is live. They put a word live, which backward I think is evil. But anyway, that's how they tell you it's live. There's no other way for you to possibly verify it's live. But that is all they do. They put the word live there and that's and and that's it. <laughs> Now, how ridiculous is that? How easy is that? Okay, so that's how you know that they say it's live, but you have no idea if it's live. You have no way of verifying unless you're looking at the exact same view out your window at the exact same time. Then that's the only way you could tell it's not live. But of course, almost nobody could or would have done that. And even if they did do that, who would they call? There'd be no one to call. There'd be nobody to verify other than the <laughs> select few that actually probably saw that. And if they, they, and, and quite honestly, they would probably just immediately question their own sanity and their own judgment and their own sense of timing. And then they would probably remain quiet because they know that they would be considered crazy or foolish because everyone else saw it on the television screen and everyone else saw the word live. Everyone else may have seen it at the precise time that it said it was being it was occurring. So there would be no way in heck that even if there was 5, 15, 500 people that say they saw it live, there's just no way for them to get their message out. Think about it. They don't have their own network, they don't have their own way of broadcasting, so there is just no way. And in the face of an avalanche of other people that think a certain way, which would be in the millions, hundreds of millions, billions, because it was made to be broadcast to the world on purpose at a particular time that there's just no way that they get their message out. Point two nine eleven was a psychological operation, a military operation of deception and denial. That's a term from psychological warfare. This operation was a total complete event conceived years in advance and designed to be managed and designed to be managed over generations. To reinforce the hoax, official Hollywood movies are released quickly. After all, the script had been long pre-written and in this case, they had the movie 9 11, Flight 93, made for TV movie in 2006. Drills are used to create a plausible deniability explanation for why emergency workers were actually physically there at the time. So there were emergency workers there at the time. They weren't simulated in the sense that they were real people. But what they were doing probably had almost zero to do with what they were portrayed to be doing on in the media. In order to fund the operation and fleece the public, foundations and compensation funds are set up in the names of victims and to help pay for the ongoing operation. Chances are we propose there were no real victims. We call them Sims, simulated people. They are created using Photoshop and other digital technologies, and actors and actresses are used as family members. They are probably retained by salary or pension or annuity to keep them quiet. Quite easy. PSYOPs are most likely done legally. People probably don't die, at least as we're told, which makes it easier to get participants to agree. So imagine if you are one of the higher ups that actually have to be told the bigger picture. Well, the only way most moral people and some people, I would say most people are fairly moral, to get them to go along, you just tell them that no one will die as portrayed. So even if it does come unraveled and it does get out the deception techniques, what could we possibly be charged with? Lying? If we didn't receive any of the monies directly ourselves, then we, they wouldn't be charged with that. So, really, that is that is a, a really important concept that I think is very important in describing to others that uh, these people are so smart in terms of uh, covering their own butts that they just would not would not probably break any major laws where they could actually be potentially prosecuted if there was the <laughs> possibility, of course, that there was anyone that would be smart enough to figure it out and follow through with a prosecution. But I don't think that's ever happened in history, so I don't think it's really a great, great concern. Okay, without further ado, I'll start a little intro music here. Blue moon, <laughs> you